Anna Bolena estas play conata pro esti la zino de la La Oca, pro ĉio Facto ĉi signifis en ŝia vivo. Sed Anna Bolena ancau estis granda amanto de music arto, componante melodioin por vocio caliuto. Si apartenis al uno de la influa influaj familioi de la angla novelaro. Granda parto de ŝia infanayo passis en Francio, en la rafinita cortego de la Francisco la Unua, quie si ricevis zorgeman educadon. Reveninte al Angluyo en mil du, si occupis la locon quiu rango rango congruis en la cortego kiel corteganino de la regino Caterina de Aragono, la unua edzino de Henrico la Oca kaj y una filino de la y guerrilloi Ana Bolena javis grandegan capablon ludi instrumentoin, kiel luton, vidginalon au harpon, same kiel danzi cae declami, sed si dedicis sin ne nur al interpretado, sed ancau al componado. La velezzo cae alloghezzo de Ana impressis la cortegon cae valdau si trovigis circa de admirantoi, inter ili la regio mem, quiu cofris la patron de Ana per titoloi cae javajoi por provi malhelpi sian eblan geezetson cun iu el siai adorantoi. Ana aperis ce la angla cortego ciam estis discutata la seriosa problemo de la sinsecvo alla trono. La regino Caterina de Aragono ne capablis nasci viran heredanton, sed Henrico la oca besonis cia coste filon por daurigi sian dinastion. Cai tio farigis vera obsedo por la monarco, temo quiu mixigis en liei politicai cae diplomatiai agadoi. En 1527, Henrico formale petis la papo nuligi sian geesetson, quiam jam li estis comencinta pasian rilaton cun Anna Bolena. Post du iaroin da peniga diplomatia schnur tira lucto, la papo Clemento la sepa rifusis la peton de la regio. La papa rifuso male obligis postangesigion de Henrico, cae tial excludis la eblon havi viren heredantoin cun legitimei raitoi alla trono. Citio causis gravegan politican crison inter Angluio cae Romo, ciu culminis per l'officiala dissigio de la Angla Nazia Ecclesio alla Papa juridixio. La resulto estis la starigo de nova culto. Henrico fondis la Anglicanan Ecclesion, que estis influita de la Lutera Reformo. La dudequinan de januaro 1533 Henrico secrete sigis al Ana Bolena kiu eble estis graveda. En aprilo, con la sanción de la nova qui quies estro farigis la regio la chef episcopo de Canterbury declaris la nuletson de la geedzeco con Caterina de Aragono. En Pentecosta tago de tiu amayaro Ana Bolena estis solene cronita che la de Westminster. En septiembre, la regino nascis knabinon, qui nomiĝis Elisabeto. la estonta Elisabeto la unua de Anglio. En la sequa iaroi, la regio attendis cun crescanta sem pacienzo la nasquillon de Cnabo, perdante intereson prisia el zino lau de la tempo. Dume, Ana gainis la mala miquetson de la plei influai membroi de la cortego prosia capritza cae arroganta caractero, quiu lasis sin politica subteno, ciam sia geezetso eniris en crison. Ciam leblezzo havi filon estis prescau malmultai, cae sia elzo jam estis enamiginta al alia virino, la regino estis victimo de comploto por forigi sin de la trono. En de 1536, Ana estis arrestita la ordono de la regio cae enfermita en la turo de Londono. Si estis acusita pri adulto, cae estis iugita cae unanime condamnita al sen capigo. Tiu terura de decido effectivigis post dexceptagoi la degnauan de mayo de La culpo de Ana Bolena pri la acusoi chiui causis s'ian morton neniam esti documentitai. Inter la musico atribuita al citiu tiu angla regino, plurai arioi por vocho kaj el staras canto la morto scuas min dun mi dormas. Shainas que gi estis verkita atendante sian executon. Gi parolas pri sia morto. Dume la instrumenta parto de la liuto imitas la sonon de la sonoriloi kiu vocas la condamniton a la exekuteio. La poemo reflectas sian suferon. En gi, si rimarcas que sia fino ne povas esti evitata, cae enfasas que la morto almenau donos al gi patson cae escapon de sia inunai suferoi. Ce la fino de ciu grava strofo estas recantajo, iomete varianta, pri la proximigio de la morto, cae ciel gi estas neevitebla. Gi estas bona cae bela poemo, quiu transdonas grandegan ricetson de malgelai emozioi, turmentoi, mensa angoro, forta doloro, cae cor doloro, cae fine resignatio prisia sorto per la uso de diversai specialai tecnicoi, inclusive de metaforoi, similezoi cae onomatopeo, si faras la prescribon pli enfasai cae vivezai. Al Ana Bolena, oni ancau atribuas alia incantoin, kiui estas verkitai la unobla stilo, ili farigis parto de la folklora tradizio de Anglio.